Again, me. Kaixo. Hemen gaude berrizak erbeltzen, bai? bai. eta gainak e, eh, gaur etorriko dia, gaur etorriko da, bose indegu obesan da. Ez, eh, haute bai. ja ez. Ez ez mertzenario bat ordain duen di, por bueno, Olentzero etorriko da, elengurteak urteak bezala, entrevistatzeko guk. Eta esateko zopari nahi ditugun, ezkartzeko guri, obviamente. Hmm eta Mari Dominguez etorriko aurze zeba ulertu detenagaitik. Gaixorik dago. Gaixorik Bai, bon. Bai. gripe bada, hilko da, olentzero, eta Mari Dominguez agunerako, <laughs> así que bere gaitik aio paia aditu guaztu ez, ez, ez, ez, No, pero etxan gehatuko da, pero utzi digu audio bat guk entzuteko, e, gero jarriko degula, oraindik diko lentzero ez da iritsi, pero orain hemen dik gutxire iritsiko da. Bueno, nire mertzenarioak hartu badu, claro. Ya. Bueno. Edo taxi bat hartu badu etortzeko nea? Bueno, bai. Mm. Eta... No iago dilenengua. Ere baiko dugu gaur sorte aukiko degula. Ah, bai. Esango bai. dugu trabalenguaz bat. E, eta gero deituko ez eta jaingo egu sorte ba. Bai, gaina mm. behar dugu irugarren pertsona, ez? Bai, zoa... Ah. Irugarrena? Bai. Osa, ah! ah, bueno, ez, barkatu, laugarrena. Oh, Dia iru pertson, Hori da, laugarren ah. pertsona nahiko genu nola izateko gehiago sorteoan. Gaina, gogoratu, eh? E, gure laguntzera Pablo gastatu ditu eun euro txorizo batan kalidadekoa, eh? El Ez mejor. dugu gezurre esate. Hori Altzun bat izan, gero ze, zeroak gehituta, pero bueno, lase, zeroak ez dute kontatzen. Un zero más, un zero menos. Kalitatekoa, eh? Mm, mm. Hmm. a ver, berez zeroa ez ezer. Ja, zeroa... bat, gehituta bi pues, pero Es lo mismo. E o sea, ah. es un euro gastatu ditugula, porque los ceros no valen nada, así que e e un milla, es Y además estaba de oferta, ¿eh? Mira eh. tú. Qué generosos somos. Es que de guster Dagon en la cesta, esta ver. Sa, ez, saskian ez, iargi, da bolcha. A ver, el chorizo, txorizo bai. Panetone gigante bat. A ber. Gigantea, eh, oso erraldoia da. E, eh, polboroi mm. batzuk. Igual dia berrogeita polboroi, eh. Sian da. Bai, bai, bai, bai. Mantekau bat. Kontuan. Eta bomboi batzu Igual eh, hogei mantekau. Kont... Eta berrogei bomboi. Kontuan claro euki, sí. egin dutela behai boltsan ikezetegin orduan parren korez behai, bale. Bueno, izan da... idea xanenidea boltsakutrau jartzea Ke ba, nik emango nizuen eroskiko poltsan. Hori, Ori, ideia izan da en esta preciosa bolsa de la de Navidad poltsa hau gainea. Mm. Bai, da una bizilaunak eman diten lekuan komikiak. pues ni idea. Ze? Eh? Espíritu navideño. Bai. Gero jarko ituguna besteak bezala, no? Hmm. Hmm. jaitugu batzu preparatua gabonetako. Bai, bai. Gaina gaur da azkeneko irratxo joa, ja. Aurtengoa? Mm. Aurtengoa bai. Ah, pero kurtxo ez. Eta gabonetan a eh? Karo, rezen bien a dios. Moa, bakizuz gai hori hartu degula. Podcast batean entzunun... bueno, ez ez da, zer? Zer? Ogeita abian irratxo joa. Zer, tokatzen E, eh, osa, berez, alko genuk egin hogeita bian irratxeia, pero nik ezakin eko nuk yeah. egin. Eh. No sé, Bueno, ba- por si acaso piztu irratiak hogeita bian. Hombre, baita, vale. Bai. horrengo ikanta, baita. Claro. Bueno, esango nuna. Eh, zuk nahi esabena ez hau zezu? La de... Eh, aktore horrena de azaltz, eh, kom, eh, azaltzen dene bai eh, Nato do 30 horrelakoa, este, el viejo ese eh, oia, eh, Leo ah, Ez, ah, eh, de Andreu Bonafuente eta Berto Romero Bueno, Eta horre esate dute, komentatu zutzen, a ber, en... Zuna lentzute zu hori? Spotifyan. Ah, bale, bale. Ze ba? No, jakita bat ikan. Eh, nola de los 7 pecados. Bai. Pues, de la jainkoa, pues, egiten ba bialtzen izula infernura. Bai. Eta horre egiten izutela tort torturatu zein dituzu gauza hoien, no bai. Ma, infernuko... Ah, torturatu! Dai. Dai e, betiko horregoten zea torturatzen den. Eta, Nada. claro, infernuko jabea bai. da deabrua. Bai. Eta deabrua da, pues, etxai handiena bai. jainkoana. Bai. Orduan, zergatik eiten baezu jainkoak ezuna nahi, eta bialtzen diozu infernura, eiten dizute gauza txarrakan. Ez izuten... Em, ongi bai. etorri bat egin barko hola. Bai, berez bai. No lo entendio muy bien, pero bai. Eta, bueno. guatzen zate lengoan zan nitula eh, los insultos ekarriko denula enkada idioma. Bai, bai nik aleman ez ekarri ditut, eh. Ni lau. A ver, ni, ne, Es que, ni... okupatu, bueno, bueno, tipo esai. okupatu, nes. ja. Yeah. Ni oso, nire kristona zenta dugazio eta hola alemana dukat. Hmm. <coughs> bueno, baina horregatik lasai ez badaude ondo esan da, porque ez denei agusatu. Bueno, bueno esate ditugu insulto batzuk? Esate ditugu orain, no? Mm, vale. Vale. Ba, hasiko naiz. Nik ekarri dut. Iru insulto, bueno, bi insulto beste atizan nuke kaizun insulto. Eta insulto nola den alemanez. Vale. Vale. Ni esango et irakurtzen den bezala gure izkuntza. Zetakit, gero alemanez nola esango den. Hombre, ba, ez da ez Osa, oida, oida. Ni gaur bihatetut den traduktor Google i... <laughs> vale, insulto. Alemanez bai, da, beleidigun gen. Ola, ba, esan zule nengo esan gure izkuntzan. Hori insulto. Alemanez da, belein, di, belein digun gen. Teuskera eh, e, Insulto. <coughs> Zer? Insulto! <laughs> <laughs> Aleman eza belein, digun ah! ah, gen. Vale, bale, vale bale. Insulto. Vale, bale, bale, bale. Hori da zuke garrizun insultoa. Hori gehi beste iru. Ah, nire ah, ikarri. Ja, bakiz Vale, ah, ni hori ez ekarri. Dump o la costura se llama Doom ah, eh, o la costoleta tonto. D-U-M-M. A ver. Tonto. ¿qué daukagu. Eh, ar... Log o la gilipollas. se nota que no pronuncias bien. Ya, va, gilipollas. Eta gero daukagu bastard la cabrón. Ah. Kaixo Akerbelt. Kaixo, daukagu irabazle bat gaina ekartzen dizkigu opariak, seguruan bueno, gastatu dela jo. Ingo de huelen dikan sortea, ber si le toca, ber si. Mo, opariak. <laughs> Merienda ekarri Bai. Ja, bueno, ekartzen ditu gauza gehiago irabaziko duna baino. Hoi da. <laughs> Hemen gehatu naiteke zuei entzuten zuen onduan. Ba, bai. bai. Vale. Kortuzko da. Eh, Iargi. Bai. Zure insultoak? A ver. Bate faire foutre. Que te jodan. <laughs> A ver, ¿no? Bate fire foutre. Que te joda, eh, ¿no? Eh... Baiti fide forte o algo así. ¿eh? Es. Bueno. Salud. cabrón. ¿Ves? Enclue, que te den. Débile, tonto. Hoy se en francesa, ¿es? ¿eh? gabacho aquí, gabacho. Eta casi Internet. Traductor Google. Bueno, jartzen dugu abesti bat eta gero ver olentzer iritsi den. A ver si los mercenarios ya lo han cogido en la frontera. Hmm. Vale. Bueno, iargi zurea da zaren lengua, eh? bonita kakabonetako bat jartzeko pa que empiece... Hola... Eh, Lo Indigo Spinelli. Ja. Ya empezamos bien. Venga. Bye. Hombre, si soy yo la primera... Ya. No me quejo. Joder, que no. Siempre la número uno de mi clase. Siempre arriba, pero sin ser importante. Siempre con mi gente, pase lo que pase. Lo agarro y todos vamos para adelante. Vamos lento, pero paso de gigante. Voy puliendo para que brille el diamante. Yo era la que baila y ahora doy el cante. Pero sigo siendo la misma de antes. No sé cómo fue que pasó pero me la goce me creí Beyoncé, Siempre sonando en tu playlist, moviendo tu jelly, sabes que soy dura como Spinelli. Tú, tú, dura como Spinelli. Tú, tú, dura como Spinelli. Tú, como Spinelli. Y si el show ha terminado, se la ve mi peli. ok, dale, Rubén, tiende la de colores. Este es Nari show a diario, ey. Mamá, tú no llores. Esto es duro, pero juro que no pierdo mis valores. Yeah. Los conciertos somos una pila. Pila tengo, no paro ni un día. ¿Te que la tele salía? La fama se paga, paga, que eso no se rompa. Pila, llego la quila, la que aniquila, no lo asimila. Cuando me Bueno. Bai. Justo Pablo la hartza, pixkalena gau. Ja. Bueno, esaten dugu hau korapilloa jajuteko deitzen. Bai, eta hola jenda juta deitzen. Hm. A ver. itxene bilatuko et. E... Eh, kri, kri, kri, kri, ja, dauka, ja daukat. Vale, vale. El pe... Eh, An, ah, ei, James, ez, hori zela beste. Ni bitartan el... ikusta ber, olen zer mertzen Baita, hau bota. <laughs> Esango ete, jara hau bedaitzen. Behatzi lau iru, bos bin zazpi, lau zero zazpi. Bale, Telefonora deitu, mesedez. El cloro no aclara la cara del oro. Con aro de oro... Ay, chalo, le ingo de porque me he confundido. El cloro no aclara la cara del oro con aro de oro, pero el cloro aclara el aro de oro en la cara del oro. Etorria ja olentzero? Bai. Bueno, pues hori da trabalengua xa esango guberriz, pero i, en, itxengo egu olentzero igual nahi dulako bai egin eh, eh, san, pero goatu dagola bakarrik oportunidade bat, eh? Moren esaten una, deitu behatzi lau iru, bosbi, zazpi, lau zazpira. Hori da. Bade, esate berdiz. A ver. El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro, pero el cloro aclara el aro de oro en la cara del loro. Eta, en eh, tardatzen bezue ordu erdiedo, inor deitu gabe zango eta eh, pixka pixkat be, eh, asko zerrexagoa. Pero zuek saiatu asmatzen. Orain errepikatuko berri zela eh, sai. A ber, orain etortzen den nolentzero, <clears throat> ja helako? Iritsia? Bai, pero ez dakit zerbait uste prestatu ardula edo horrela. Uste tastoa aparkatzen ari dela. Ez dago aparkamentua. Zizuk, zuk ze zautzen zuen lentzero? Bai, txikitatik, medio oparak ikartzen zizkian. Ah, klaro, jundaz totokira. Claro, gasto con lo que Claro, tiene sentido. Bye. ¿Eh? Bye. hago lo Esa. rapero. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! bat. ¡Hola! disco rapero. Bye. Feliz Navidad. Segú Berrión. 2022. Pimilla está y Taví. Olenchero rapero. En la calle me conocen como Len. Che. Yo sí regalo para ti. Voy de Victoria hasta Donosti. Voy siempre con la Mari Mari Domingui. Que llega las navidades y voy para, para allí. Ahora que tú lo sabes, llega las navidades. Mándame la carta para que la prepare. Adorador, mu, muti lechera. Castaña y melaya, te, te, te, te, te. con pipa y más panza. No te regalo la Play 5 que no hay pasta. Soy el olenchero más gansta Y aún si te bailo un Euskal dancha. Mami, olenchero soy yo. Euskadi entero mio yo Pupupupuru handia con flow pipi partzian duela Zerita dago Ha! Ding dan don, ding dan don Hegube, hegube, heguberrian Zori on, zori on Gabona ding dan don Zorator, hor konpon Ah, drigindron, drigindron, gaur gabon Drigindron, drigindron, gaur gabon Sabela ville A. ha daukat, a vez acor con bombón. Mami olenchero soy yo. Euskadi entero mi yo. Boca, boca, boca, bitcomedia. Bueno, ikusi zuek, que super obra de arte la canción. Bai. bai. Eta orain ja gaude olentzerorekin. Bai, hemen. hizo olentzero. Kaixo. Ah, Kaixo. bueno, se va jodado, eh. Micrófono out. Se da? van. Mm. No quiere. A ver, Ay, ay, ay. Ahora la veto, tú te Ay. Aparca tú se supera este Bai. Se moderno, ¿eh? Ay, bai, rapeatse, baina nire ze gusta hacer efecto horia. <laughs> Eh, eh, Arrero egiten zait! No la dicen da hori. Olen zero rapero. Atotune. Ah, la canción. Ah, efecto, ah. Su imaginatzen mendictic. olen zero, mendiktik. Egiten. Eh, pero su cara vez tu de su, así que... No, hori da, norbaitek, nahi duela, olen buruzko, abesti bat rapeatzen. Ba, se ikusten zen, ez edo lain potolo bideoklipekoak. Ja. Sin ofender, eh? Ah. no, gaiur de tripandi. Ah, ala da! Ala da! Bai, bai! Eta ez azkin nasi Hoi da. E, mendiz mendi biltzen da. Haim este... Biltzen gara, mendiz mendi eta hor jaisten doa. Eh, bueno, batzuta geisten da, batzuta hangi zentzen da, baina, bueno. Eta, ba... astuan unutzi dezu? Ba, baserriar. Mm ah. hemen, irratira igotzeko, bigarren pisu batera gizajoa. Ez ditu higo eskailerak. Hor, rastotoki bada, o? Non? Eh... Hai, nola da... Gaztaino ondoan eta zentro artean, no? Eh? Astotokia? Ba Edifizio urdino. Jo, ah, gorde, zarra! Oida, oida. Ba, leno egia, ba, leno bat zegoen. Ba, Horretzen du, eh, astotokia hor. Claro. Eta bai. dago zure astuan zapre espatatua. Bueno, ba, baitu, gabonetan atorrenean, be, ze berri behar naiz. Bai. bai. Ogeita lauko gauan, ez? Bai. Bai. bai. Ah, bale, eska batzutan ez zait. Ta gehiago nena eh? Bueno, bale. Pues hor utziko dut aparkatuta. Bueno, astor, astoratuta. Ja. Yeah. Astoa aparkatuta, zer da, astotuta o nola esaten da? Aparkatuta. Aparkatuta, bueno. Zabestera izan zen kotxetuta. Eta, astoa zure pixu guzti erama behar du. Nola, nola? Astoa zuzaz bere gainean. Bai, bai, bai. Pobre Esa, animal. Ua, aguantatu behar nau. Topari guztiak. <laughs> bai. Ah. Obra, nesku goni bere azpian. Bueno. Beha bai doa la gimnasio ez? Mm. A ber, mi azpian bali manoa, orduan esan nahi du, astoa nire gainean dagola. Ez? Mm. Bai. Bai. Pues nire ze gustatzen hori. Ja. Yeah. Ez, astuna egia da. Asto astuna. Hmm. Hmm. Eta, esan duna ekik, orduan nasuta gimnasiola doa, o egiten du entrara hola, esate, pixu asko enamango du, no? Bai, bai, bai, bai, no, asto aia, berez, balauka aia, indarra, ez du entrenatu behar. Hmm. Bai, bai, bai, asko daki, asko daki, bai. bai, bai. Zuma nion fuerteago da? Bai, noski, hmm. bai, bai, bai, bai. Eta... Zago nuke inteligenteagoa, ere, bai, baino. Animale guztiak inteligenteagoa gu baino. Horakorrean. Eta ja irakorrezute ez eskatuten olentzerorako eta Mario Domingi? Osa, ja, ah, no? E, gauza, ose, zenbagarrena da zure eskutitza? Lehenengoa, lehenengoa, lehenengoa. Ez, a eumila garrena eta larogeita ma bi uste Dazkatu horrein dik, horrein dinoa, goita margarren mila kartatik, goita margarren garrena. Horren itxaro marko dezu. Hmm. Nina izan bigarrena. Zer, zer? Nina iz bigarrena postaletan. Eh, nire zerrendan ez zara bigarrena. Bai. Eh, nirean ez. Pues ni bidali nirean bigarrena. egun da berruketan izan eta mila, eta mila, eta mila, eta zu atzera goza, bez, zu zaude. Ah, vale. bale, bale. Gutxe gora bera. Eh, deitzen dute. Deitzen dute, itxen. Habe, normeko dizu Ze Hola, telefonak azuta erratean. Bai. Pues claro. Ai, pues gero, laguntzen dia zue, Mari Dominguine mezu batekin. ver, gero lagundu behar dia zue. Ezke, bidari dit mezu bat, telefonora, eta ez dakit nola demontre jartzen da, etzuteko. Bai, gero, gero, gero Horrela gu, ez? cayó, Kaixo, kaixo, Kaixo, Cayó. A ver, ver Da, lengua, trabalenguaz se deten, vale. a ver, hasten la, nola? esaten dezu, A ver, esango a ver Vale bye, esa, A ver, eh, el cloro no aclara la cara del loro. pero aclara el aro del oro. El cloro no aclara el aro del oro, pero aclara eh, la cara del oro. Confundito usted y lugar en <laughs> fila. ¡Ay! <laughs> tú. A ver, berriz esango dut. Bai, daukazu beste pera bat. Nola? Esaten eh, dizut berriz eta zuk esatezu. A ver, esaten ez berriz, a ver. Nezu errepikatza lehenengo eta esatezu. Vale. A ver, el cloro no aclara la cara del oro con aro de oro, pero el cloro aclara el aro de oro en la cara del oro. Ajá. Vale. El cloro no aclara la cara del oro con... Eh, ¡ah! ya está, este te saco, <laughs> este te saco. Eh, Berriz, te dut eta con luz, vale? Vale, nahi y tú. Vale, es que ricasco. Es que ricasco. Agur. Bai. Venga, zure de ah. Asmatu dute eh. batzuk, eh, asmatu dute. Ba, hemen ditugu bi finalizat. Fijo, grabatu indutela, da, oh, idatzi. Oie, baina lengos gauza, bale, lengos. Eh, argitzen dugu haber segertatu zaio Mari Domingueri. Bai, ah, bai, bai. Entoni dire mobi, a ber. Bale. Itxen, hor dauka, egun dia. A ber, zede montre jartzen du audio ontan, eskezin dut ireki audioa. A ber, alde zuten, a ber, a ber. A ver, hackea tu pixka teléfono ahora, a ver.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 musuak! Eh! Vale, vale! Vale, pues Ba, gaixo, gaixo da, hola. Bai. bai, entzun da, entzun da, bai. Txix, txix. Bai. estu, du, dabiliz diku. joa. Bueno, ba, bueno, beitza ya bakigu, etorriko dala, bueno, a ver, ba, bai. Mari, mesedez. Opariak ekarri. Osatu da. Ez, enazazu bakarrik utzi hogeita lauan, eh? Kristola laukago, mesedez, osatu zaitez. Musu potolo bat, emendikan, bale? Hau bai, mua! Onke goza, zuberes ez da berekin bizitzen? Ez. Ah. Ah. Orduan, eta etxen beste aldeat. Batzutan bai, batzutan ez, egun hor gauden, larian, o mendipuntan, o baserrian, o... Ba, zuek nun bizitzen, zate? Eh, ez zidete esan, bestela imaginatu hor. Ja, ja. Irekiko den lehioa, eta horre zinguratuta, eta hor guztiak hor egunero, pizkat. Akaro, ah, ez zingo dela negin, ala gartatzen bada, orduan, ez eh, zingo dizuete esan. a ber, bombita bat, o... Artzara, pista bat! Ez bombita bat! Nola bombita? Hemen zat? Bomba? Bomba, baina bomba, bomba, bomba, hori da arma bat, explosiva bat. Pues hoy. Ez, ez, ez, ez, ez. sé que si no se destruirían los... Los estos, los regalos. Ez, ez, urruntzen ditu pixkat. Postaiu bat butatzen Baina gaina, aurrak hiltzen badira, negozioa galdu indu. Ez, guntze bagu ikor gaude. Hombre, ez, ez, ez, ez, aurra guztia, bezirita osorik, eh? Mm, bai, <clears throat> Baina hori zuek eh, animatu eta... Bueno, dibidez. Utsi ezak dute ardotxo, kopatxo bat edo patxara bai. pixkat. Eh, hor, eh, malian. O brokoloi bai. pixkat, eh, zola argaltzeko. Bueno, brokolia badaukat baratzean, lasa egon. Ja. Nik eskertzen dut baratzean edo ez daukadana. Hmm. Ordo pasoi ardo chopiska, pacharanda, sardo bat. bar. Sardo ez Bueno, bai, ze, ah, mira, ah, txerria, ah. horrekoan txerria hil zan, eta xa, karo, san, san Martiñak pasa zan. Mm. Eta, karo, ja, txerria ez daukago, bueno, eskertzeko da. Ja, ma, ba, zukardo ez daukazu etxean. Ba, ez, ez daukaz. Ah. Eta olen Eta eh, nuen dena, ja. E, bukatu zan, bukatu zan, bukatu zan. Zuri norre ematen izo paria gabonetan? Ba, batzuta mari dominkik. Eta ni mari dominkiri. Hmm? batzutan, eh? beste batzutan hain liatuta gaude eh, presakin hortik onera eta batzutan urte berrian eman diogot eh, paria, maio mikiri. Ke desastre. Ba, a ber, baina desastre da, zuen datik, lanean nagoelako zuei pariak egartzen. Eta, eta dituzute esklaboak edo horrela egiteko pariak? Zaten dut, bestela nolik bezute hain denbora gutxean? galdera hau iaz egin zeruten. Ba, e, ba, bueno. Eta gero, Kristo Bruka botatzi daten. Habez egiten nuen esklabulana, eta e, marroi handia ezan zan. Nik ez dut esklabutzarik nahi. Eta ez, ez dut, ez azkat esklaborik, ez ez ez. Eta nola iten dezu gau oso batean eramateko pariak? Pues, Super azkar, dera, eta eh, Flash, Mari Domingi azkaragoa, Mari Domingi azkaragoa. Bakizu ezartan, e, eh, zearen, argiaren abiadura. Hmm, daen. Poni azkaragoa naiz. Bai, fijo. Como una liebre. Eso, azkaragoa. Azkaragoa, azkaragoa. Eta, por cierto, ari zarete txutxeria jaten eh, baina... Ay, bueno, ekarri digute, ekarri dizkigute, eta, bueno, aprovecha behar da. Es un regalo, no se puede rechazar. A ver, alde hartu, es que... Hartu? No. Gazer da, oz ez apore da hori. Papa Delta. Papa Delta. Baina, papa, papa, ze? Baina, eta santuan. Jaten ahí eta santuan. No sé. Mm. Dios mío, baina, baina, ze zapore da Dauka honek, ez ez... Horreko gerrago dauka zaporea. Oi, oi, oi, baina hori, ez dia patata normalak. Bai. Ze patata mota dia hori. Bai, mostuak eta fregituak Ja, baina zaukate zapore arraroak, azkate. Ke ba, hau da originala, eh? normala. Bueno, bueno, vale, vale, zu eser dijate, vale, vale. Mm. Julen! Eh, es que justo, eh, pues, ven, <laughs> eh, be, justo hasta deitzen da julen, eta bueno, pues... Eta gor, gure entzuten. Bai, jarri ditu kaskoak gure entzuteko. Kaixo, nina julen. Kaixo, asto. Kaixo. Bueno, pues hori da julen astoa. Mm, mm, aio. Aio! Aio, estotxo! Agur! Zegatoran! Eso eh, divertigarria da! Ai, ai, ai, que... Jo, pues, dira, ekoz ustezo, ze, ze... Dauka, isatxa, mugitzen du, gora bera, eta hola, eta gustatzen zaio marrazkiak egitea, ah, isatxarekin. Hmm. Da oso, oso gatorra da. Baina nolentzero, mm. Eh, e, bakarrik etorri zala esan ezu, zuratzetik etorri da igual astoa, eh? Ba, pues beitu, agian, jarraitu nau, astotokira, no? Eta ez daki nola demontra ego ditu eskalierak. Jaletu barko diot. Igual has... Edo lehiotik sartu da. Non Ah, pues igual. Mm. Igual tu beria Jo, eh? den bezala, ez? da, egin genuen ariketa bat. Sartzeko tximinia En plan perro polizia. Egia da, tu beria da. Seguro. Bai, bai, bai, bai. Zer, en plan perro polizio. Oh, ez, ez, ez, polizia, ez, mesedes. Ez, ez, ez, ez, ez, en plan ez, ez, Astoa sekretoa ez da, astoa, bueno, bai, a ber, sekretoa, ze... Ezin du esan, junortik kan esatek... Ah, Nire izan intzen horien... No, no, no, zeuken hau txak. Nire izan intzen horien... Astoa! Eta bai. julen deitzen da, olentzeroren azta bai. hori da primizia bai. bat, eh? Bai. Zik ez Bai, bai, bai saker beltzeak ekartzitu ezer gauza. Bai. bai. Julen da kari. Da izena Kari? Julen da kari. Da, astoa el da asto nagusiena, da? Ja. Yeah. Bai, da, oso asto inteligentea, azkarra, eta... Hmm. Bai, bai. <clears throat> Muskulatu da. Balaki, marrazki egiten. Mm -hmm. Izatxarekin, azten da fi, fi, fi, fi, fi. Hora, azken, bai, eta kuadroak bargotzen eta ditu. Eta etxean mar, e, eh, nitz egin du noiz bait. Etxean egin du hitz egin gubezela noiz bait. Etxean? Bai, baserrian. Habe hitz egin duen? Bai. Baskotan, bai, bai, bai, nire gure hitz egiten dut. Ez, astoa. Bai, ni askarekin. Pozoi esan du, a askutxitu. ya. Y bai. bai, bai. Ia egunero, itzaiten dugu. Eh, batu esan dio, joe, askotxo, mm, joe, kuadro hori polita, Gratzen zaizu, Picasso bat antzekoa. Baina, meserez, urrengoa erabili, margoa eta ez zure kaka, mesedez. Oida, ja. bakalan arazotxo bat. Hori, mm. bera, bera margotzea, bere isatxarekin, Eee, eh, pues bueno, ez bere kakatxorekin. Eraman jozu gabonetan rotuladore batzuk? Bai, o pintura. Edo brotxa, pentsatzen ere rodillo batzuk, abien. Rodillo, obrotxa, batzuk, hola, o... Zerintxo bai, gotzeko. Eee, eh, no, a ber, ba, kakaz ez zikintzeko. Edo, bo, ez eh, dela jatea pintura eta igual kakaitegu pintura. Eee, o agian, morak edo baiak ematen bat dizkiot, Aterako zaio kolore batek, egia. Ido jozuan, mm peor sarko egin. Txipiroiak ematen badizkiot. Txipiroi eh! tinta beltza. Eta Arre? Bai. ematen chipiro zu txipiroien tinta, igual gara dezu bai. jambere kaka. Bai, txipiroi zapora ukiko du. Hori ja, berari galetu, ni hortan jene sartzen. Hor jene sartzen. E, a, ver, astoa ez da, astoa ez da sartzen nire helikadurarekin, hmm. ba, nire sartzen, ez nahi sartzen berarekin ez da, eh? Bere helikadura da, bera nahi duena jan, eta listo. Eta egun batean inbeten mau txipiroi kaka, iten bera, eta jartzen baizu zuri plateran eta dakizu zer den, eta pentsatzen zu dela txipiroia. Jo, pues aurreko gunean ekarrez dizkidan txipiroiak. Ah. Aia ma. tun, tun, tun, tun. Pues ez dakit, ez dakit. Ja. Yeah. Bela den, eh? Imaginatzen zela kaka. Nik uste ez da, ez da, ez da, ez da, ez ez Sí, sí, sí, vaya, vaya. vaya. No sé yo. Jartze gu abesti bat olako dauka una bagunetako abitarte. Leno, jargi, que una jarri nahi. Zela, sí. gremlins o bestea? Gremlins. Ez dago. Bai, hartu vale. Bai. dugu azkenean. Ba, jartze gu hori piskate. Ba, bai, eta jartze gu jarra jartzea. Eta jartze gu jarra jartzea. Ez que ez ez maz peli que kanzio. Ja. Horre bat, in? Eta jo jarra jartze gu estela de... Eh, jarra ya? La, no, la de... Eh, la DSA, la de Navidad. Ah, va, eh. Maldita Navidad. Otra vez llega la Navidad. Feliz falsedad. A ver si se te gulla. Estoak. Eh, Estoak. Mm. Eh, Julen. Julenek. Julen eh? Estoak. Bai, eta Feliz falsedad. Bai. Nice. Llega la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente gana felicidad. Que felicidad. Todos sonríen sin parar. Todos sonríen sin parar. A quien pretenden engañar. hemengo daude berriz. Hori da, eta esango gu trabalengoa erreisago eh, bat. Eta orain, olentzero asmatu barko. Bai, venga, a ver a ver Ah, eta itxoen. Ez dut inoiz egin hau. Ez. Ez golia. Zer zango zen usian? Zei merdet, errepikatu. Itxoin, bai, itxoin gero esango gu gauzat. El perrito de Rita me irrita. Hmm? Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Asma tu de su. ¡Asma de! Uh, uh, uh. ¡Eh! Vale. Mira, público A, público A. ¡Opa, público! el este es el público A. la vacío! ¿Es ser? que ser. y y mar de su. Eta, ah. lenoco perchona en... e, deitu duna, que ya deitu zun lehen gourtetan eta urduan ya dai, bai, es conocida. Hmm. Entzun leberesia. Hori da, pues esateko da, <laughs> que ya ere bai sartu dugu sorteoan deitzagatikan, eta esan du lako dena kasi ondo, solo que aldatu du gauza batzu, pero dago sorteoan. Dago zozketan, mila zenbaki erdiarekin, o? Ez. osoa. Opa, bravo! Horein, moztuko ditut, estoa, jaro dela bat bi iru bai. eta hartuko detu nesto. Bila, zer da estoak eta zer da esto? Ze, entzulek ez dute ikusten. Eite nik trukoa dakatela on, ondo mozteko trukoa dakat. Eite, zer da estoa? E, izena... estoa, zer da estoa? Zer? Estoa, esan du. Estoa eta gero esto. Ez da estea. Ez da kit. zer da estoa? Zenbakia! Ba, da estoa! Ba. Ez ah. que ez da zenbakia. Gari dauka puntatua bakoitzaren izena. ah, izena! Zuten du orain, dobladito egiten du, nastuko du hartuko du. Baina berak ez obeto hartzea. Ze? Ez doblatu eki! Ah. Zergatik? Bo, a ver si no vas la vamos a perder. Kaldu zer? Papera? Ma doblatzen nago? Eta... Ez eh? Zosketa nola egiten da, eh... Zer dago, eskuin oso bat? Nik Ore... aterako dut. Zuzera inozo? Ez que no me fio. Edo estoa. A ver. Zuzera estoa. Ez, inozo. Vale. Ez ma, hola ez. Ah. Eh, telefonoa! Ah. Dago deitzen hor bai. A ver, a ver. Ba, badiru di sartuko dala. Kaixo? Kaixo. Beitu, lengo persona deitu du nani naiz. Eta ni oso kaskagorra naiz. Eta, eh, a ber, a ber, asmatzen deten. Vale. Eh, a ver, posibilidad. ¿eh? Bye. Bye, El, cloro no aclara la cara del oro, pero aclara con aro de oro. El, ah. cloro no aclara con aro de oro, pero aclara la cara del oro. Bye. Asmatu de su. Vale, es que ricasco, es que ricasco! Bale. Ilusio egingo godizu, eh? Orain, sortuan sartuko zera. Bale, oso ondo. Bale. Baina, ilusio egin dizu. Entzule. E, gauza bat. Bai, esan, esan. Nahi dezu eskatu lentzen hori hemen presenteagola zerbait? Zer, zer nahi dezu? Zer nahi deten? Baina ez eskatu sari autokatzea, mesedez, beste gauza bat. E, e, zer, zer eskatu? Gabonetan. Ez, ez, ez, eskatu? saria tokatzea, baina gabonetarako zein edezun baietz eskatu dezakezu. Nahi badezu? nahi deten, bueno, ba. beste bat olako bat, ola eotia zuekin eta itzeikia eta oi gustatzen zaineri. Bale, ba, prestatu mesedez, ba hori, ardo botila bat eta patxara nola bakerito bat, mesedez. Ba, nahi zunian. Nahi bai, ogeita lau gauean, eh, ordua zindizu zehaztu, segun eh, eta zetxetika pasatzen zelenago. Ba. Bale, ba. Eskatzen da, eh? Eskerrik asko. Mila eskerreitzagatik. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. ziurtatu behar dut abitoiamentoa, bakizute. Mm. Oso gau luzea da, eta lan asko, eta... Bueno, ez que bueno. entzulea da dela. A ver, hor... Txiko, ez Bestela, idea bat bat izur. Estorako, alde zuegin, kongelatu gaua, juno pariak jartzen, komo tarratzen bat urte bete, eta gero berriro jarri martxan. Congela tú. Baina nola congelatu? Pues... Hola, eh, maquinita botei bat emate mate suta, el dito y tean, tan el de... Ni tuco, tuco, tuco, ni esa que hori quita, eh, ni os has cargado, ori os han baña, congelatzea... congelatzen, se ma golpe, Ah, bai, bai, sartzen. <laughs> Ah, ya, baina nire sartuko, hombre. Eta de es bai. de, erloju bat sartzen dut, kongeladoria eta, eta denbura gerritzen da, hori? No, Pelikuletako makinak komakina hola bezala. Ya, baina nire pelikulak ez ditut Bueno, ingo gu sorteo, a ver. Ez dut denburarik ikusteko, nago? Ez bai, en kulto. Eh, Opari aplastatzen. Eh, Papera, ozera, sea, envolvientoa, en, en, en, en, en, en, batzutan, e, eh, karo, e, eh, bizikleta handia direla, e, kaja handia, kaja txikiak... a ber, pelikuleta lako ez dago demorari. Ja, yeah, ja. Bueno, orain esango dugu, zeinak irabazten duen, abisatzen da, Ilargita nik hartuko gu papera. Naztu dugu ari pixka gehiago. Nagatu egiten ditugu. Eta egia, hartu xean bat eta ez dira. Naztu pixka gehiago. Ja, naztu dugu. Bueno, vale, vale. Olentzero! sexta! Orega ja vas zerbait, polcha! polcha, polcha! ¡Penal, polcha! ¡Polcha! polcha poltsa, poltsa. Bai, bai, alde zuira hazi, pero lehenengo inbarzu beste... Reta polboroiena. Polboroia ujango dezu, eta eh? jaten dezun bitartan esamarko zu, hau korapillo bat. El del... <laughs> el perrito de Rita me irrita. Ella Bai, berriro esamarzu el, de, el perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Pero hau betearekin esan Baina, ¡Cubo, kubo bat edo servieta bat. Hore gartzi zut. da betartan entrenatzen nahok piloa. Baina, hau ez dut inoiz egin, eh? Ni ez da. baina, ez da ki lentsi polboro Ez, ez. Ez, osa, egin un hor masa bat sortu arte, eta, pues hoi. Jo, eta da txikle batekin egin. Ez, zeba, hor ez da masa bat sortzen. Hau da, polboro blanko ez da, ez da, ez da, ez Badago. Zapore, badao de arlo zaporekoak. Ah. Edo arisakin. Zer? Eh? Txokolatekoa dago, nun. Poltsan? Polvoreta, Txokolatekoa eh? dago. Hemen. Hori zen turron. No, hau da, polvoroi, dena dia txuriak, eh? Zago nuke. El mantecao. Y de polvorón blanco del norte será bonito a besarla, bonito del norte. Hori da manteca, hueki. Hau, ez. Zer No hay más. Se tocho. Bueno, orain esango Ke el ganador yo. eh, olentzero, <laughs> eh, a ver, ekarri de ditaz. Bozal bat. Arkiteten gauza. Hau da, gero pipa zarentzat. Zentilik irratiko entzule eta parte hartzaileak. E, etortzen bazareta astelenean eta irratia zikina badago, bronka bota akerbeltzekoei ez garbitzea gati mesedez, vale? Ez neri. <clears throat> bueno, a ver. Odun. Mar de Su, el perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Dile a el perrito de Rita me irrita, dile a Rita que cambie el perrito por una perrita. Pero con el polvorón en la boca. A va, Así ahora. Micrófono, Harry. Sin machicar. <laughs> el perrito de Rita me irrita. <laughs> Dile a Rita se cambia el perrito por una perrita! ¿Dónde están sus? ustedes? ¿Dónde están, Bye. Jolín, ¿eh? Hola, bye, Ya tienes tu regalo de Navidad. Gozada, ¿eh? ¡Nadie que Pues beste bi gehiago lortu dut. Iparrateko. Ha, bai, irabazi dut. Zer, a ver. Poltsa. Zer da irabazi duena, poltsa? Egun euroko txorizu bat. Baina, den barruan dagoela ere bai, ez? Bai, bai. Ah, egun euroko txorizu bat. Egun euroko txorizu bat. Egun euro, repito. Ai, ez dira markak esan zintzilken, eh, ez? Eh, bueno, ez zindia, publizitatea ez dagoen, ez ez zuten hartzen, ez? No, ez una, nik ez. Bitu zekar estian txorizua, eh? Hm, eta ofertan, gaina ofertan. Egun euro, ofertan egun euro! Mira, zer da, eh, nola zen da, I iberikoa, o, siberikoa, Es saber y sabor de Castilla-León. Desde 1957. ¡Lastilla de León! ¡Horida! ¡Es, es, es, bat, es! es eh, ¡Castilla, Castilla! ¡Ah, Castilla! Vale, vale. Vale, gero lutitu zu, beste bi polvoroi. Berdinekoa? Ah. Eh, gauza hau dena, hori amantekado. Hau da, polboroi bat edo gurpil bat. Mantekado. hau da, monopat, mono, no, da, patinete elektriko bat engurpila. Hau jandaiteke. Bai. Baina nire hau ere da eskabitzen, nolako... Dira bi, eh? Ah, bi, ah, bi, da, bi, da, bi, da, eh? bi, Claro, claro, pinchatzen bat zaizu gurpila, alatzeko biak. Claro, bai. patinetekoa. Bat mari mingintzat. Ba, ah, baina dia polbora ya benetan, ez dia gurpilla. Ez dia mantekado. Vale, pues karen oski. Marimondogi, domingi! Zuretzako! Hemen polboroi bat. Era mango dizut, eh? Eta osatuko zara, seguro. Apa, efusua ni bat. Efusua, mai, bota jatzen efusua bat, marimondogi. Neri opariak ekartzen bai ez duna ikua dauka. Oida, oida. Vale, gero me dituzu beste biturroi. Moturroi txokolatina. Hau da, mantek... Hemen jartzen du, mantek mantequilla. Ba. Man ez da fau. Zer da, Hau <laughs> da, da, mantekado. Eh, eh, eta polboroia. Eh, eta hau da, turron, praline, abellana, kalidad superior. Superior? Y el otro es de trufa. Nunca hartze boi. El otro... Ah, nueva receta mejorada. dagoen. mantecado o tal artean? Ez Un es con mantequilla y el otro no. Ah. Ja, o <laughs> mantequilla. ¿Eh? Mantecado que mantequilla, la mantequilla que mantecado. Dile al mantecado que la mantequilla, que suelte la vaquilla y luego te pilla. Claro que sí. Es, ¿eh? Mantecado doble de mantequilla. Ingredientes: harina de trigo, mantequilla, mínimo 20% azúcar, aceite de girasol, almidón de maíz, sal y extracto de malta de cebada. Contiene gluten y leche. Puede contener trazas de sésamo, frutos de cáscara, cacahuetes, huevos, soja y mostaza. Conservar en lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes del barra lote ver impresión. Eh, a ver, fecha, Peso neto 48 gramos. es. Caña marido, ¡Mí quería mamar. No lo Ez? Non dago fecha? Zero fecha? Eta ez esan. Ez ne ez dakit es, Ez, eh? es que ez du jartzen. Ah, karo! Berri Eta ni experimento bat, naiz, no? Ni experimentatzen ere, naiz. Eta gero, karo, olentzero, kakalarria rapatzen badu, ze gertatuko da, hogeita lauko gauan. Eto bradi, Dominguez bara sentatzen, nik ebaten badiot olako mantekado, de mantekilla, eh, 20%. Zer? Zer bai. Eureko geia jartzen du, no? zer da? Bai, hemen go turron, turron. Ah, Gero ah, Turron duro, turron duro. Zan turron. Baina, bai. Turroia jaten. es, es, es. turron. turrón duro. Eta gero hemen dakazu turron ah. pralina behiana ah. kalidad superior, esan enten aleno Osa, turron duro zer da, e, musika kañeroa dela? Ez, gogorra, txurilla Ah, jo, oi, oi, oi, oi, oi, Daukazu, turron duro, turron de almendrau y turron turrufa. Ah, oida. Turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, turron, praline, trufa, calidad suprema, gero. tauda. da. De la supremo. Ah, es, gero dago turron praline avellana, eta gero calidad suprema, gaiz gira kurre. De nada, supremo, bai. calidad. Eta dituzu, vivo hoy urdiñahuek de sabor melón. ¡Eh! ¡Melón! ¡Melón! Corazón de melón. Fruta confitada. Seda, confitada la fitipaldis. Fruta confitada cubierta de chocolate, sabor melón. melón eh, meloiarena Es da jugo, es da izango directa. Ah, emendago. Emendago, a ver. Eh, eh, fruta confitada bañada de chocolate, ingredientes, calabaza confitada 70%, <laughs> calabaza jarabe de glucosa, azúcar, conservadores E202 e, e, y metabisulfito sódico. Eh, antioxidante E330 y aroma de melón. Y chocolate 30%, cacao 40%, 45%. Cabero, Harry aproximadamente E330. Eso, eh, antioxidante. bueno, y aroma de melón, chocolate, no sé qué. ¿Eh? Se mata aroma de melón, eh eh, mínimo, azúcar, pasta de cacao, mantecado, ah, eh, no sé qué, ah. gluten, lectina, conservación, conservación. Eh. Información para alérgicos contiene sulfitos. <coughs> y los Sulfitos Fabricado por Dulces El Avión. Logroño. El eh, Logroño. <coughs> <coughs> Esta Baina nina jago dut, ezek e, daukala zebaba eta... Bai, ditxin bie, Edateko, eh? Nahi dut palmolio ah. edateko. Mm. Zebala, na. Itxai, al... Gara, gara, gara. Olentzero xian aletka usatezan. Zer? Gero, bi bonboi hauek jago dituzu. Mo, ogei ba, hauek. E, bai, dira... Bai, polboroi, eta... Zea, txokolate pillo bat ere bango dizut, zaitatzeko. Eizan egau txabat, eh? De cereza al Ah, eta zesaten duz zerezak? E, eh, eh, Espeio batean? Astoa Aztoa izan dit, <laughs> nahiz du lezan gauza bat. Zereza? Mm, nahi nuke entzun cabeza de melón abestia. Oa, ah, badago bestia. Eta egongo den. Bai dago. Bai. Bai. Ja, esaten du Pablo Teknikoa juteko. Esatiko abestia, no? Ta gero... Azto, bai, ajun horre gara! Eh. ze ondo irakintzen ditu atean! Irakuntzi dio super ondo! Gero nahi... Biaketan, abia, abia da! Loriko hori, gero, kont... Egoratu! Eh, zea, lurra garbitzea, ze... Kaka egitu eta... Ba, izasarekin bai, usten du rastu bat! Iko zen zailo nondik ahoten dan! Zer jarraitzen ba ezu... argita garbi ikusten da! Mo, eta esaten... Eta ausaitzen da! <laughs> Cerezas al parrasquino, fruta confitada bañada de chocolate. Ingredientes: cereza confitada 70%. Oida, eh, cinema, cinema con su Cereza 30%, azúcar, eh, jarabe de glucosa y fructuosa, antioxidante E330. Eh, no la he hecho ni Ah, bueno, verde y du, pero en plan cereza. Pero, no la tan si la cereza es el 30% y la fruta es 70%. Gero jartxu azúcar. Doña, dauka Tarantino barruan, nemen. Es... Bye. Ese eres un Tarantino. ¿no? ¿Cómo ¿Eh? que Tarantino? Así eran. Esta es Tarantino. ¿Este gallo? Oh, eh. ¿El entero? Antioxidante, no sé si. No. ¿Lencero Cristo mini panetone ¿Panetone? Dale, eh, eh dale. Será panetone, será basta panetone. Tipo una magdalena gigante, gabonetakoa. Ah. Ah. Oso goxua. Vale. Osa, Madalena txokolatekin. Bai, más o bai. menos. Madalena edo eh, brioche Madalena bat. Brioche? Madalena ah. brioche forma bat. Vale, vale. Zaila, kaskabarra ez, egiten. Jo, eh. Uh, uh, uh. Zer, gura elitra ketxa. Jode, ba, zer ba, eskerrik asko. A ber, Maridomi giri, horreko ezkio batzuk, baina baita ere hemen, a ber, ni, esku zabala naiz, eta nire zuekin konpartitu. Zer, I, i, bai, ah. onartzen ez zute? Bai, bai, bai. Hori bai, xurrupatu ditut guztia, baina, bueno, berin zaizu eh, ez? Ba, edo, zai. Bueno, oso ondo. Baina, txoizo, Siberiko hau... De 100 euros! Rara, Siberiko ez, de Castilla de León. Castilla ah, León. Castilla de León, egia da. Castilla y además, Eh, Olenchero, 100 euros sé que nos hemos dejado en la cesta. Más de 100. Un euro. Eh, ¡Un da reúne! O berreun, eh? Oida. Opari eta bueltatuko Efecto eh. Boom, efecto bumerana. Mm. <laughs> Espero de A Eh, pues hau tipo... Sea, eh, baita no las eh, trabalenguas. Se va? Revilla, un sabor que maravilla. ¿Sí? Revilla, un sabor de maravilla. Qué maravilla. Oría Rimbabat. Que se fue a Revilla, perdió su silla, con un sabor de maravilla. Bueno. Sirve. Apunta tú que no urrengo urtetako eh, egiteko, sea, el artean. Eh, más es más tenoría, oso zaila Revilla, un sabor de maravilla. Quien se fue a Sevilla perdió su silla con sabor a maravilla. ¿Sí? Bueno, no, no. dauka txiste asmakizun bat nahi dezue kontatzia? Ba, bai, bai, bai. bai. Itxe jarriko gukuna! Bueno, jango dut meloi, korazote meloi. Vale. Jari kuña. Chisteak. Chisteak. txisteak! Bueno, pues ahora en esa es la huésped. Zetzura, zuek kuña hori Bai eh, Musika orze hon, eh, interneten pero Bai <laughs> Badakizue e, matematikoek nola esaten dute pixa egitera noa edo pixa? Nola? Iruko mala mala mala mala mazei, xa. Bai! Pi, pi. pi iruko mala mala, iruko mala mala. Como que iruko mala mala? Pi zenbakea. Pi, pi. Bai. Bai. Eh. Doso txarra. Eta, seria pipi kazaldargaz baliadore, bai. Y y lo lo lo lo 1,6, lo 1,6, calzas largas. Ja, ja, ja. Bueno, te eta caso, txistea chiste txiste gehiago? Bai, tú ya. jarri. esango dut. Ah, bueno, ya di tú tiro. A ver. Es eh, ya de daude doble, sanda. Ya, pero bueno. A ver. En, esango dut, este, eh? Baita gero tu ditut. A ver. En, mamá, ¿puedo coger tu coche? No sin mi supervisión. Uy, perdón, no sabía que se necesitaba superpoderes. Ahora, ahora, ahora. Eh, Taguero, a ver. Toca su chuleta, ez? Vale, cuadernito, Bueno, ¿Y Tomás? No, yo no tomo. No, que si Tomás vino. No, no me gusta el vino. No, que si llegó Tomás. No, no tomaré de ni aunque llegues. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? Pues ya debe estar lejísimos. <laughs> Mamá, mi marido se fue ayer a comprar arroz y aún no ha vuelto. No sé qué hacer. Ay, hija, no te preocupes, ponte a hacer unos espaguetis. Soy un tipo saludable. Ah, come sano y todo eso. No, la gente me saluda. ¿A qué te dedicas? Soy rockero. ¡Wow! Eh, ¿Tocas o cantas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo. <laughs> Hijo, si eh, suspendes el, si, si suspendes el examen mañana, olvídate de que soy tu padre. Al día siguiente, hijo, ¿cómo te fue el examen? ¿Y tú quién eres? Sales de 7,2, A ver. Yo me subo al tercero Superman. Dedicada a ti. <coughs> bueno, a ver, olencero. Ya. Auda, olencero olentzeroren ah, chistea. <coughs> Papá, saqué un 7,2 en el examen. Qué bien, Pepito, te felicito. ¿De qué era el examen? De alcoholemia, se llevaron tu coche. Oh! Eta horregatik dakoatik astoa. ¡Te astoa de du bera. claro, uste, pues, eh, Claro, usted, ardo bat, botil eh, bat, motilbate, zagardoa, a, eta da, claro, pues, es que eskerrak astoa giratzen duela. Claro. Hmm. Edaten barezu, utzi astoari giratzen, mesedez. Ya comendió No comendió nada, eh. Señor bye. Bye, Julen Astuari. No, <laughs> ¿Cuál es el colmo de un gallo? Que se le ponga la piel de gallina. <laughs> ¿Por qué los patos no tienen amigos? Porque son muy antipáticos. <laughs> ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Llamarse este bandido. ¿Por qué está feliz la escoba? Porque va riendo. Si Car es coche y Men es hombre, entonces mi tía Carmen es un transformer. Iba un gato caminando por la calle y comienza a ladrar. En esa se cruza con un perro que sorprendido le pregunta, ¿por qué ladras si eres un gato? A lo que el gato mirando de rojo le contesta, ¿es que uno no puede aprender idiomas o qué? Eh, ya este eh? Bai, bai, eh, a ver, ¿ves? sortziak arte, pero gu en bukatzen dugu zazpiak, zazpiak eta laurden artean ordu. Ah, ¿no? Eh, Jaimito llega al colegio y la madre le pregunta, ¿cómo te fue hoy, Jaimito? Jaimito responde, como en el Polo Norte. ¿Cómo es eso, Jaimito? Todo bajo cero. <laughs> Jaimito, por favor, dime dos nombres que lleven tilde. Pues Matilde y Clotilde. dijo, un coronel, a su general. Mi general, hemos perdido la batalla. Y contestó el general, pues búsquenla. Estaban unos, estaban unos locos en el manicomio y dice uno, vamos a hacer un carro. Llega uno y dice, yo soy las gomas, dice otro, yo soy la puerta, dice otro, yo soy el volante. Y así van, eh, así van hasta que hicieron el carro y se fueron. Pero uno de ellos se quedó con los doctores y dice, esos locos se van a matar. Ya verán. Y el doctor le pregunta, ¿por qué dices eso? Porque soy, yo soy los frenos y me dejaron. <laughs> Toc, toc, ¿quién es? Lola, ¿qué Lola? Los ladrones, espérame que estoy con Lame, que Lame, la ametralladora. <laughs> Una niña serpiente le pregunta a su mamá, mamá, ¿somos venenosas? La madre sorprendida le contesta, ¿por qué quieres saber, hija mía? Entonces la niña serpiente le dice, es que me mordí la lengua. Una cuchara iba por la calle y un cuchillo le grita, ¡Ey, cuchara! Y la cuchara no responde y el cuchillo se queda pensando. Y dice, parece que no es cuchara. ya que ya y tú. Vale. Y <coughs> va, va. Exacto. Va. Badua bat e, kotxearekin giratzen, eta dago kontrol bat, eta poliziak esaten dio. Alto, guardia zibil! Eta besteak erantzuten dio. Ah, pues haber estudiau. Como que guardia <laughs> Gertatu izan zait eta esan diet, porque karo, nafarroan, gogoratu behar dut, guardia zibilak atxiloto, atxiloto izan nahuela, Duela urte batzuk, zuek garaian ezaete gogoratzen, baina atxilotu ninduten. Eta esan nien eh, hori. Ez zu, ikasi pixkat. Zeba? Eh? Ba? Porque, ba, hori, atxilotu ninduten. Nola atxilotu? zea oletzen atxiloteko, bekatxela bat. Zer, hori ez, ez da, ez duzu, ez diotik ez ez zerrez. Pues hori, esan nion, pues haber estudia, oie. No lo pillo. Bueno, ez luago zaren nena eh, olentzero, bukatu baino lehenik galdera badaukat e, zu, e, hogeita lau gabean, e, opari iren bat jasotzen dezu? Esan du leno. Ez, ez que oso atopen abil, orduan, de... de nik uste, a ber, sorpresa ematen badi, badi domingik, norbaite, ba, ongietorria. Mea, karo, ninago, etxetik kanpo, hortik onera, e, lekuz leku juten, e, mendiz bendi, etxe zetxe, e, alkantaria, eta estolda, gero, dardu, bueno, leku askotatzen nabil. Eh, ez dizue guztiak esan. Eta karo, etxera iztena zereako, egun eh, bat pasatzen da. Orduan, eh, oparia, ez dakit, nik ez dut topatu gara jarte. Ojalá, izatea, nahi bat dute egin, ba... Marido, migiri eskatu Ja Jama ez bak igun unbizi zean? Bueno, ez, ez zidizu eta esan unbizi nahi zen. Urduan oparirik gabe zea. Egon ginen, olentzero niego naiz olentzero netxean. Baina ez du esan hon dago. Jungi, begia tapatuta, hori egia da. Baina ez dakizu zehazkin hon dago, eh? Egon, agian egon zara, baina... Eta zeskatuko zen duke? Nik, pues... Beto, eskatuko nuke... Palestina retzako, beraien herria. Palestina, palestina Eta bakean ustea, bizakoei. Hori eskatu Eta urdan jabak izu nire enizeneten eh, oparis, ez? Udanan! Gabonetan. Gabonetan, zure oparia! Esan? Zuzinen zinen berreundak bidak atrezida, una larogei garren eskutitza. Torendik ez dut, ez dut irakurri. Eta urdan olak izu nina izela e, eh, horta? E, eh, zu, e, zea, ilargi. Bai. Bai, pos i, itik berreunda mila tik, berreunda mila arte, zaudete, Iargiak. Mm, ja. Iargi izen durak, bai. Ah. Eta... Ba, geni ba, ben, kalkula egiten, etx! Eh, eh, kalkula egiten! Oso hori naiz. Eta mhm. galdera bat ulentzero. Aztoa baino beha, ba. Zure urte betzeak, noiz ospatzituzu? Ba ez dakit, no, ez jaio nintzen, egia sarez. Ah. Zer bat urte dituzu? Ez dakit, zer bat, ez dakit. un baino gehiago, eh? Ez dakit, zer bat. Olentzero ez palikoa da, baino gehiago kiko dituzu. Ba ez dakit, nire ikusi nituen behin, eh, dinosaurioak. Gero, zea petero aktiuak. Eh, Oi, dinosaurioa goia. De tigre sable, hortz sable duna. Mamutak. Oiegi topatu ni izan naiz. Nice. Ya ez dakit zein urtetan. Aixe, itxez. Ya ez Dula asko, dula asko, baina ez dakit dula zer bat urte. Baina ez palikoan aiz egia da, bai, bai, bai. bai. Hm, igual ya dituzu bosteun. Igual gehiago, jarri. Gehiago, dinosaurioak. Ez dakit. Milo igual. Ez porque dinosaurio ez ziren existitzen pertsonak eta zu, bai, izan zela primera persona el mundo. Ni, a ver, nin, ninoa, ¿Y qué le dabas? Entrenador, fútbol eco entrenadores que se atuen de mezala, partido a partido. Esta se mata Dinosaurio yo pariak. ¿Dinosaurio eh. eh, eh, pariak? ¿Eh? ni Eh, porque eran saludables. Zan <laughs> dinosaurio bat zela Kaixo, kaixorum. Tali kaixo, kaixorum. Tali jarriren nien izena. Zu, ah. eta zinen bai. aita. Bueno, kasuario zan, baina nik kaixo kaixorun. Eta zu, gehi orain en, izaten zolen zero, pero gero, iten dezu bizitza normala, gabonak eta gero, tipo, pertson normal bat bezala, gu bezala, imaginatu. Bueno, zue bezala ez zezuek urbaritak zarete, eta ni mendikoa, orduan. Ni, pues hori, egoten naiz, ba, elurra biltzen, egurra barkatu biltzen, elurra kentzen, elurra bide bazter dara botatzen, tala. Eta jende izuke usten. Ez, ez, hor, noizenka mali domingi etortzen da, edo ni mali domingi nire txera, bai. Baina, ba, ba, hor, lan asko dauka, de, soroa, baratzak, el, lastoa, hartoa, astotxoa dintzat. Baratza. Baratza. Ah. eta, eta, e, e, zea zuaitza dauzkat, le bai. Mm. Frutuekin. Julen normalean Zuaizak egoten dira. Eta bai Julen astaren kaka garbitzen. Hori, horre kristo lan amaten dit. Hori, baina oso... Mm, Eintan dugu oso polita bere arte... No da obras de arte, o bai, hasta actua da. Eh, eh, dauka bere xarba, eh? Julen bai, bai. Daukazu kuadroren bat Julen marraztua. Ba, Saltzeitu zu. Kuadro eh, dauzkat hormak margotuta. Zer da gustatzen zaio horma. Zer da hori? Eh, horma e, e, pareta. Gustatzen zaio ez lienzoa zaio gustatzen, papera zaio gustatzen, horma gustatzen zaio, pillo bat. Pues eh, papera eta lienzoekin bete pa, e, eh, kua, en pareta? E, Bera nire zaio gustatzen, eh? Mm, ja. Bera nahiago du horma bat, pues hori, ba, pareta, ba, gustatzen zaio. Zeiko dugu, hori bai ezin da gero eraman, hori beti hor ja. angeratzen da. Ja. Bai, bai. Horre bat ez Eta zin jaten du gehiago, zu edo julen? Ba... Hombre, bueno, julen enke jateko mendian. Claro, bera jaten du, berarra. Ni, pues ez, ni berarra zu jaten. Ni babeste gauza zu jaten ditut. Erre bai, ez? Ni pipa, pipa, pipa, pipa, Hainbeste urtetan erretzen, nola ez zailtzen? Pues ez dakit, galdeto nire, nire birikari galeto. Elfo, elfo bada. Galeto nire birikari. pues ez dakit, ez dakit. Magia da, nire magikoa naiz. Magiko eta isaludable. Opa, <laughs> letzero, que bajo eres, magiko. Gaurko izia konturatu nahi sordo gaitikan bukatu behar degula porque ya pasa de u. Ba, ba, ni gaina jumarrez prestatzera, zea, eh. Zea, bulto guztia, paketea, kajak eta te gusta. aztu es opariak. Hori da. Ez, ez, ez, ez, noski, noski, ez. Eh, agian bueltan jarriko izuet beste eh, también bat edo... Ba, eta gaiago izuet. Ba, Nei ba ezu, en bede bost opari edo la, eman naliguzu zazpi edo amar, opari. Bale, ba, bale, bale, bale. Bai, egina, bai, bai. Por haberte ofrecido eh, en el irratxa joau. Oida. Oh, Eskatuko nizuke, nizueke gauza bat. Hogeta lauan, abenduak hogeta lauan, atxaleko zeiak inguruan, urbitza mazarete gaztainoko horre... Eh, no, da, ah, arrabendi, eh. Ba, eh, Oh, urbitza mazarete, arre, arutza, elkar ikusiko gea. Zer dutak? Seitan. Saia ¡Un Gutxi gora bera, Vale, vale. Como siempre. Bueno, Pablo, que guazteneko abeste baltzen alguna? Eh? Sin da? Ekik que izu. Zein? Azúcar. Ah, España a culo bueno, eh? Pablo, Pablo, Haber estudiado. Baina koniztegu agur. Ja, gaurko. Bueno, aurtengo. Aurtengo? Bueno, bai. Zaukagu irretxe hori. Oida. Pero kurtsontako ez ez, eh? Es, no os asustéis. Oida. Bueno, agur. Urrengo urtarte. Urrengo urterarte. Izaronak! Adio, gutxu, gutxu, mare da bege, lastre kontakera! Adio! Agur. Agur. Eh? Bueno, ez du jarri. Agur. España huele a culo izquierda, derecha. España huele a culo, arriba y abajo. España huele a culo, España huele a qué? España huele a culo, de norte a sur. España huele a culo, izquierda, derecha. España huele a culo, arriba y abajo. España huele a culo, España huele a qué? España huele a culo, señoras y señores. España huele a culo, España huele a mierda, a tono, a gran furullo. España huele mal, España huele a rosa y a bisbal, a norma duval, la conferencia episcopal. Quien gobierne da igual con la derecha es cartera y con la izquierda el gal Cadáveres con cal, olor fecal, cual mierda en un pañal España huele mal, igual que las mentiras de Carrascal Igual el nuevo código penal, igual que la audiencia nacional España huele a cadáver descompuesto, a rey puesto, a escándalos como van esto Por supuesto que hay que acabar con esta peste, cueste lo que cueste España al traste, su olor te deja para arrastre Arrástrate, fragancia arcada fragancia a la vomitada de un puto bacala. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. Empresarios, jueces, políticos, nadie se salva de esta. España pesta y camufla el olor. Cuesta con España huele a culo, izquierda derecha, de norte a sur. Si tienes sacos de basura, tráetelos al vertedero. España es como un puto estercolero, plaza tras plaza y torero tras torero. España huele a cope, a ser, a onda cero y a Juan Carlos I. Olor profundo, aroma nauseabundo, olor a los gallumbos del torero de pipas Facundo, a bajo de moribundo en paro, a nucas, disparos, a colillas de ducados. España huele a telefónica, a peste borbónica, a bomba atómica y tu chica tónica con los pies de un peregrino de camino a la Meca. España huele peor que una puta sardina seca. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. España huele a qué? España huele a culo. Yo bloqueo, yo veo opresión. Veo fascismo, veo odio español, Veo cosas que parecen ser mentiras Veo ira, afino mi punto de mira Veo a Galindo, veo a Inestrillas Veo a Rajoy, veo a estúpidos fascistas Butacas en gobiernos, butacas en senados Veo asesinos que ahora son condecorados Yo veo empresarios, veo ánimo de lucro Adinerados de la cuna hasta el sepulcro Yo veo al preso y veo al carcelero mi caras largas tras el golpe de Tejero yo Veo soldados, veo militares Veo fascistas en cuarteles generales Veo familias sin dinero y sin trabajo Todo esto veo de Miranda para abajo De norte a sur España huele culo, izquierda, derecha, España vuela culo, arriba y abajo, España vuela culo, España vuela a qué, España huele culo, de norte a sur, España vuela culo, izquierda, derecha, España vuela culo, arriba y abajo, España vuela culo, España vuela a qué, España huele culo, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur, de norte a sur de norte a sur. España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo. La última partida producciones, Fat Fish, AK, Kalashnikov. Nadie se salva de esta, hijos de puta. España huele a qué, España huele a culo, sí, sí, sí, sí. España huele a qué, España huele España fuera que, España fuera que, España fuera culo, la última partida producciones, Patrick, Fit, Calamito, sí.